Elektra kuirilo el cehio. Gi estas tiel praktika. Tion diras preskaŭ ĉiuj, kiuj uzas la elektran kuirilon remoska. Oni povus nomigin electra elektra kuirejeto. Per gi eblas kaj baki kukon kaj gomon. cae la apparato estas ancau tauga por la semain fina dometo, se tie oni ne disponas pri cuireio. Gi estas cuir poto, casserolo, cae forno en unu unuo. La remosca nun iam haveblas de pli ol sesdec iaroi. Gia invento ocasis post voyaggio al Svedio. La posta konstruisto Oldřich Homuta tie trovis elektran poton. Kiam li ekipis tiun aparaton per aldona bakfunkcio, tio estis la nascigio de la remoska. La prototipo ec estis en laboratorio en Prago. Post du pluai producteioi, la seria productado ek okazis Tridec kilometrojn oriente de la urbo, nome en la urbeto Kostelec nad Černými lesy. La Remoska tre rapide trovis adeptoin en tuta Ĉeĥoslovakio. Oni trafis per tiu rilo mercatan truon, char la aparato ne nur servis en la finaj domoj kiel anstatauajo por sed ankaŭ en kelkaj malgrandaj loĝejoj en la urboj. Ivo Svoboda estas afergvidanto de la hodiaua firmao Remuska. Ocase de visito en la fabrico li montris modelon el la fino de la 1950 jaroj. Kaj cetere la miracla cuir poto estis patentita en la jaro 1964. Kiel gi funccias? Jen tion clarigas la afergvidanto. La principo estas suffice simpla. En la covrilo de la remosca trovicas heita spiralo, de kiu la varmego disvastigas gis la fundo de la poto. Estas interesse che egde tricent decquin gradoi lau Celsio. La nutrajoi ec bruligias, sed la remosca atingas maximume ducent quindec gradoi lau Celsio. Tio signifas che la mangiajo en gi ne povas fixigi. Ocasis grand scala exportado. Ciam mi veturas al Hungario, mi ciam denove rencontas suffice sufiće homoin, cioi racontas kiel ilia avino cuiris por ili en la remosca. u la poloi conis gin, same kiel la russoi kiu nomis gin ciudopiecca, do mirakla bakforneto, diras Ivo Svoboda. Gis la jaro mil naucent naudec unu estis entute productitai lau indicoi inter unu como quin cae du como sep milionoi dare mosca quiriloi. Post la politica shangio de la jaro mil naucent ogdec nau, tamen la vendado rapide mal La tempo de tiu cuireieto shainis esti finita char nun en la vendeioi unua foie estis offertatai frit apparatoi, cae microondai fornoi. En la jaro 1994, la tiama exa stata entrepreno estis offertata por vendo, cadre de la malgranda privatigado. De tiam la cultezza apparato estas productata en Norda Moravio. Dum la unuaj jaroj la vendado tamen nur heziteme funkciis. En la jaro 1999 oni akiris licencon por la utiligo de teflono. De tiam la vendociferoj denove creskis, kaj hazarde malfermigis profit promesa mercato en exterlando, nome en Grand Britio. Iu tage sonoris la telefono sur mia scribo tablo. Parolis cun mi iu lordino Milena. Si estis unu el la infanoi, ciui sir Nicolas Vinton savis per la forsendo al Anglio contrau Hitlero. Do quancam si estis crescinta en Britio, la lordino Milena Grenfell Baines conservis sian amon por la origina heimlando, cae tiu virino simple iom testis la remosca cuirilon heime. Trovigis baldau brita firmao, ciu unue mendis mil pezoin, ciu oni volis vendi ene de trimunatoi. La vendado functiis per catalogo. Oni verkis pri la remosca afablam texton, kiel la firmao ectrovis tiun apparaton. Ene de tri semainoi, tiam ciui mil pezoi estis venditai. Tio ocasis en la jaro 2001. Samiare, la instituto Good Housekeeping, Bona Heima Mastrumado, kiu eldonas la samnoman periodajon, electis la remoscacuirilon producto de la jaro. La successo estis trarompa. Hodiau la čeha produktanto vendas la duonon de sia produkta kvanto en la brita mercato. Oni povas per gi, boligi au boletigi, gradrosti, baki aufriti, friti simple cion. Tiu cele sufićas simpla elektra kontaktingo. La aparato ricevis modernane designon kaj tiel taugas ankaŭ por aliaj merkatoj. Ĝi fariĝis produkto, kiu tre bone taugas por nia epoko.